Zatim nakon toga, draga braćo i cijenjene sestre, nastavljamo uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć početi ciklus predavanja na temu pretjerani tekfir vodi u kup. Na prošlom predavanju smo između ostalo govorili o hadisu Allahova vjerovjesnika sallallahu alaihi wa da onaj ko kaže svome bratu muslimanu o kafire ili o Allahu neprijatelju, pa on ne bude takav, se takve riječi vraćaju na osobu koja, je, koja ih je izgovorila. Ovaj hadis, kako vidim, to je njegovo tumačenje tefsir, je nepoznat čak i pojedinim dajama. Čak i pojedinim dajama koji nastoje da ovim ovakim hadisima, tako da kažem, zastraše ili uplaše omladinu od tekviranja onih ljudi koji su izašli za Allahome te bareke o tala vjere, pa će ih čuti kako upozoravaju i govore, a šta ako taj koji ti tekviriš ne bude kafir, pa se to vrati na tebe, te skup vrati na tebe, a mi smo rekao uz Allahom subhanahu ta'ala pomoć, pa jasni šta se misli, šta se cilja pod ovim hadisom i tumačenje ovog hadisa kojeg je spomenula ulema u svojim, u svojim knjigama. Nastavljamo preostali dio ovog prvog poglavlja, poglavlja koje govori o pretjerivanju u tekfiru. Kaže المصنف شيخ أبو Muhammed al حفظه الله ta'ala. govor o ovoj temi ću završiti govorom učenjaka koji su upozorili na pretjerivanje u tekfiru i opasnost tekfiranja muslimana. Sakupio sam tebi ovaj govor učenjaka da bi još više povećao basiret, uvid, znanje, spoznaju i opreznost po ovom pitanju. Zahebi, rahimahullahu ta'ala, u sijelu A'lamin Nubela, 15. tomu, 88. stranici, kaže Vidio sam govor Ešarija, to je Ebu Hasan al-Ešarija, koji mi se jako dopao, a koji je vjerodostojan. Bileći ga Bejheki i kaže Čuo sam Ebu Hazima al-Abdarija, koji je čuo Zahira ibn Ahmeda al-Sarhesija, da kaže Kada se približila smrt Ebu Hasanu al-Ešariju u mojoj kući u Bagdadu, pozvao me je i rekao, posvjedoči da ja ne tekfirim nikoga od pripadnika Kible, jer svi obožavaju jednog Boga. Razilaženje među njima, sredbenicima Kible, je u riječima, izrazima, to, su, to je govor Ebu Hasan al-Ašarija, nakon kojeg Zahebi rahimahullahu ta'ala kaže, to je ono u što i ja vjerujem, a i naš šejh Ibn Temije rahimahullahu ta'ala, dakle Ibn Temije je bio učitelj šejha Zahebija, a i naš šejh Ibn Temije je govorio, ja ne tekfirim nikoga od ummeta i govorio isto tako, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, neće voditi računa o abdestu osim vjernik. Stoga, ko se pridržava obavljanje namaza sa abdestom, taj je musliman. Završen citat imam imama Zahebija, rahimahullahu ta'ala. Kažem, to jest kaže šeheh Maksisi, hafizahullahu ta'ala, govor Ešarija, jer svi obožavaju jednog Boga, jasno ukazuje da se on susteže od tekfiranja vlasnika Teuhida, a ne mušlika. To dobro zapamti, jer to je, to jest tekfiranje muslimana, ono na što mi upozoravamo. I pričuvaj se oni koji se poigravaju ovim govorom učenjaka, pa miješaju istinu sa neistinom i obmanjuju ljude, upotrebljavajući ove riječi uleme u odbrani ne neprijatelja ove vjere od taguta. Kažem ja nakon toga, draga braćo, će ih ovdje upozorava na pogrešno shvatanje pojedinih riječi islamskih učenjaka, a čije se riječi, to je riječi takvih učenjaka, koriste u odbrani ljudi za koje nema sumnje da su izašli iz Allahove tebareke wa ta'ala vjere. Ovaj govor Ebu Hasana el-Ešarija se odnosi na pripadnike kible, a to su muslimani, a pod pojmom musliman ne potpada osoba koja čini širka Allahu tebareke wa ta'ala. Zatim, kao što i sam pisac spominje govor Ebu Hasana se odnosi na one koji obožavaju samo Allaha. Na one koji obožavaju samo Allaha. Takve nije dozvoljeno tekfiriti zbog grijeha koji nisu kufr i širk. Zatim isto tako Musannib pominje da je Ebu Hasan al-Ašari rekao pripadnike kible, a pod pripadnicima kible ne potpadaju oni koji su mušrici i kafri u Allaha, tebareke wa ta'ala. Zatim, isto tako pojedinci, kada brane određene ljude koji su možda i taguti ili u najmanju ruku kafiri, kao dokaz navode riječi imama Ebu Džafara at-Tahavija, rahimahullahu ta'ala, koji kaže, وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّ Od pripadnike kible, zbog grijeha kojeg čini, osim ako ga ne ohalali. Osim ako nikoga ne ohalali. Pa kada čovjek počini grije koji je veliki širk i očiti kufr, takvu osobu i dalje smatraju muslimanom sve dok ne ohalali takav grije. Ovaj govor imama Abu Džafara et Pahavija je ispravan, ali je problem u pogrešnom shvatanju ovih riječi. Jer su ove riječi imama došle kao odgovor Harižijama, koji tekstire zbog velikih grijeha mimo kufra i širka poput krađe, zinaluka, alkohola, kamate i tome sličnih grijeha. Nije dozvoljeno tekfiriti zbog pomenutih grijeha osim ako se oni ne ohalale i po ovome nema razilaženja kod uleme ehli sunnata u džemaat. Međutim, što se tiče kufra, njegov počinio se tekfiri bez obzira ohalalio ga ili ne. Kufr ohalalivanja je samo jedan vid kufra, a ne i jedini vid kufra kako to tvrde murđe. Stoga imam Ebu Bakr al halal poznati hanbelijski učenjak i najbolji poznavalac menheba imama Ahmeda u svom vremenu, svojim senedom bilježi od imama Ahmeda, da ga je neki čovjek upitao, o Ebu Abdullah, Je li konsenzus muslimana da je obaveza vjerovati u kader hajrihi u ošerrihi, dobro i loše? Da, odgovorio je imam Ahmed. I da nikoga ne tekfirimo zbog grijeha, upitao je nakon toga čovjek, čuti, odgovorio mu je imam Ahmed, jer ko ostavi namaz je kafir. I ko kaže da je Kur'an stvoren je kafir. Zatim, šehhul Islam, rahimahullahu ta'ala, međmol fetava kaže, kada kažemo da, ehli sunne, da je ehli sunne složan, da se ne smije tekfiriti zbog grijeha, pod grijesima podrazumijevamo ma'asijet, poput zina dunjaluka i pije slično. Zatim Ibn Abil Aiz Al-Hanafi, rahimahullahu ta'ala, komentator Tahavi na Akide, nakon što je spomenuo ove riječi Tahavije i, njegov, i, njegov, i njihov povod kaže Puno učenjaka se susteglo od ovih riječi da nikoga ne tekfirimo zbog grijeha, već da se treba reći ne tekfirimo zbog svakog grijeha kao što to čine Haridije, kao što to dakle čine Haridije. Dakle, ovim riječima, ovom govoru učenjaka Ebu, Ebu Džafara Sahavija i Ebu Hasana Lešarija nije dokaz onima koji žele odbraniti tagute i murtede današnjice. Zato što, kao što i sama Ulema spominje, kufr el istihlal, kufr ohalalivanja jeste samo jedan vid kufra, a nije u stvari i jedini vid, i jedini vid kufra. Vratimo se na knjigu šeha koji Hafirullahu ta'ala kaže. Muhammed ibn Hazm, koji je preselio 456. godine Hidžeske, Allah mu se smilovao, kaže U šarijatu ne koristimo ni jedno ime, osim da nam Allah naredi da ga koristimo. Ili nam to dozvoli putem šarijatskog teksta. Jer mi ne znamo šta Allah želi od nas, osim objavom koji je objavio. Usto uzvišeni negira onima koji koriste određena imena u šarijatu, za koja nemaju dozvolu od njega. Pa kaže, Jalla wa ala, in hije illa esma'un, semmejtumuha antum wa aba'ukum, ma enzalim Allahu biha min sultan. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije objavio. Oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od gospodara njihova prava uputa. I kaže uzvišni tabaraka wa ta'ala, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا إنك أنت العليم الحكيم i pouči on Adama nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče, kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. Hvale neka si ti, rekoše meleki, mi znamo samo ono čemu se nas ti poučio. Kaže Dalej ibn Hazm, stoga nema ispravnog davanja imena od strane meleka, niti čovjeka, mimo Allahove subhanahu wa ta'ala dozvole, ko se tome suprostavi, taj iznosi potvoru i lažna Allaha tabareke wa ta'ala i protivi se Kur'anu. A mi ne nazivamo ni nikoga vjernikom, osim ako ga Allah Azza wa Jalla nazove vjernikom i ne negiramo nikome iman nakon što ga je zaslužio, osim ako mu to Allah Azza wa Jalla nije negirao. Završen citat iz knjige Ibn Hazma al-Fasl fil ahva'i wal milali wal niha. Kažem, draga braćo, ove riječi Ibn Hazma znače da se ne može nazvati osoba vjernikom sve dok ne čini dijela koja jednu osobu čine vjernikom i kloni se dijela koja ga čine nevjernikom. Što se tiče onoga što ga čini vjernikom, vjernikom kod Allaha tabaraka wa ta'ala, to je vjerovanje srcem, izgovor jezikom i rad udovima. A što se nas tiče, to na dunjalu u našim očima, mi osobi sudimo samo na osnovu ove dvije, zadnje dvije stvari, to jest izgovor jezika i rad udova, Jer suštinu i etiqada, suštinu vjerovanja čovjeka nama, e, suština vjerovanja čovjeka nama nije poznata, već to prepuštamo Allahu tabareke wa ta'ala. I kako god čovjeka ne možemo nazvati vjernikom, sve dok ne čini djela, sve dok ne čini djela koja potvrđuju istinitost njegovih riječi, isto tako ne možemo nazvati osobu koja svojim djelima potvrđuje svoj šehadet, sve dok ne uradi veliki širk i jasan otvoreni kufr nevjernikom, ne možemo niti osobu koja praktikuje ruknove islama namazima i kloni se širka i kufra, takvu osobu ne možemo nazvati kafirom dok ne učini kufr i širk. Isto tako i s druge strane, da bi neku osobu nazvali muslimanom ili pak mu'minom, moramo kod nje vidjeti dokaze imana, dokaze vjerovanja, to jest da svoje izgovaranje šehadeta potvrdi, potvrdi radom udovima. U suprotnom iznijećemo laž i potporu na Allaha tabareke wa ta'ala i njegovu vjeru time što ćemo osobi koje je uzvišni dao sud islama nazvati kafirom ili osobi koje on dao sud kufra kufra nazvati muslimanom, a oba dvije stvari su bez ikakve su opasne, a prethodio je govor šeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba, rahimahullahu ta'ala, u kojem mu pozorava na izvođenje ili uvođenje u vjeru čovjeka koji to ne zaslužuje. Da se iz vjere izvede čovjek koji ne zaslužuje i da se isto tako u vjeru uvede čovjek koji to ne zaslužuje. To je da se kafir smatra muslimanom i da se musliman smatra kafirom, jedna i druga stvar je i tekako opasna. Pratimo se na citat, pa kaže šejh, hafevahullahu ta'ala, ta'ala, Ibn Abdul Bar, rahimahullahu ta'ala, koji je preselio 463. hijđarske godine, kaže Svakome kome je islam konsenzusom muslimana pritvrđen u jednom vremenu, zatim učini grije ili nešto protumači, ta'uvala ta'uilen, pa nakon toga dođe do razilaženja oko njegova izlaska iz islama, to razilaženje nakon konsenzusa nije dokaz, jer rob ne izlazi iz islama oko kojeg su svi složni, osim drugim konsenzusom ili pritvrđenim sunnetom kojim, kojim se ništa ne suprostavlja. Složan je ehle sunna u el a oni su al fiqh u al eser, vlasnici fikha spoznaje i oni koji poznaju predaje i hadise, da nikoga grije ne izvodi iz vjere, makoliko on veliki bio. Dakle, obratite pažnju da ovdje kaže grije, a ne kaže kufr. Pa kaže dalje, u tome svojim oprečni novotari, toga obaveza je ne tekfiriti nikoga izuzev onoga, oko čije kufra su svi složni ili za njegov tekfir imamo dokaz koji se ne može pobiti iz Kur'ana i sunneta, završen citat iz knjige Ibn Abdelbarra, Temhid 17. tom, 22. stranica. Dakle, pogledajte kako ovdje ovaj učenjak prvo kaže, ne smijete tekfiriti osim oko čije kufra su svi složni, to je jedna stvar, ili za njegov tekfir imamo dokaz koji se ne može pobiti iz Kur'ana i, sunnet, i sunneta. Ili, na primjer, s druge strane, imamo dakle dokaz iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika, oko kojeg nije i iđma u mene, ali imamo jasan i neoboriv dokaz, kao što su dokazi koji govore o kupru, onoga ko ostavlja namaz, dakle, pored toga, što ovdje nije mesela i džma uleme, koncernusa učenjaka, ipak, pored toga, jasni su dokazi oni koji tekfire i tekako jači, puno, puno jači u odnosu na dokaze oni koji nisu predaktirili postavljača namaz. Pratimo se knjizi, kaže šejih dalje, prenosi citate uleme, Kazi iad prenosi od Ebul Ma'alija, koji je preselio 478. hizice godine, njegove riječi da kaže, uvođenje kafira u vjeru, to je smatranje kafira muslimanom, ili izbacivanje muslimana iz nje je krupna stvar u vjeri. Završen citat, kaže šejh Ebu Muhammed al-Maktisi, iz ovih riječi se vidi da smatranje kafira muslimanom i neispravno svjedočenje takvom da je musliman nije ništa opasnije od izvođenja muslimana iz vjere. Stoga neka onaj koji želi istinu bude opro, oprezan na oba dvije prepreke jer oba dvije su strme. Kadi Iyad koji je preselio 544. hijđarske godine isto tako prenosi u svojoj knjizi Ešipa poglavlje konstatacije je po pitanju tekfira muta'awilina od uleme muhaqqiqa, dobrih, dubokih poznavalaca, njihov govor da kažu da se mora biti oprezan pri tekfiranju muta'awilina, to je oni koji su upali u kufr, sebebom te'vila, jer je ohalalivanje krvi klanjača, muvahida, opasna stvar. Greška po pitanju hiljadu kafira je lakša nego li greška ohalalivanja krvi jednog muslimana. Ove riječi su slične riječima Gazalija, koji je preselio 505. hiljadu godine, u njegove knjizi vidi et teprika bejne el imani u zendaka, a možda je i Kadi Iyad i šaretom ciljao na njega, ali mu nije spomenuo ime, zato što Kadi Iyad ima zamjerke na pomenutu, na pomenutu knjigu Gazalija. Kaže imam Gazali, treba se izbjegavati tekstir do god tome ima puta, jer ohalalivanje krvi klanjača koji sa Allahu teuhidom približavaju je greška. Pogriješiti i ostaviti hiljadu kafira u životu je lakše nego li pogriješiti i proliti krv jednog muslimana nego li pogriješiti i proliti krv jednog muslimana. Završen citat imam Al-Ghazali iz njegove knjige Estetrika. Ovdje, draga braćo, moramo malo zastati i pojasniti ovaj govor Gazalija. To zbog toga da ne bi neko shvatio da se ovdje pod riječu kafir misli na bilo koje kafira, te da je netektiranje bilo ko kafira manje opasno od tektira jednog muslimana. O grijehu tektiranja muslimana je bilo riječ. Šta više, musalmi pisac ove knjige nije napisao ovu knjigu osim radi upozorenja na kobne posljedice tekfiranja muslimana. Posle da spomenemo opasnost netekfiranja oni koji su kafiri i mušici. Naime, treći nakid, treće dijelo koje čovjeka izvodi iz islam, a koje spominje šejh Mohamed ibn Abil Wahab, rahimahullah ta'ala, jeste netekfiranje mušika ili zastajanje i sumnja po pitanju njihova kufra ili opravdavanje njihova puta, to je nezreba, ubjeđenja i širka koje oni čine. Tako da onaj ko ne tekfiri ili zastane i posumnja u kufr pripadnika drugih vjera mimo islama, poput jevreja, kršćana, menđus, međusija, hindusa i drugi, takav je i sam kafir, osim ako se ne radi o osobi koja je tek prihvatila islam. Takvom se pojašnjava propis, pa ako nakon toga ustraje, u svom ubjeđenju i on će biti i on će biti kafir. Isti je propis i sa onim ko zastane ili poslovnja u kufr murteda koji je obznanio svoj murtedluk, svoje otpadništvo i pripadanje druge vjere mimo islama. Ostaje da se progovori o propisu onoga ko ne tekviri ili zastane i sumnja u kufr pojedinih mušnika koji sebe smaraju muslimanima, a koji čine veliki širk i otvorni kufr, međutim o ovome ćemo za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti kada budemo spominjali pravilo, to je grešku prilikom generalizacije pravila ko ne tekfiri kafira i on je kafir. Cilj nam je ovdje da pojasnimo, draga braćo, da ova ulema ovim riječima cilja na ehlul bida, novotare koji izgovore riječi koje u sebi koje vode kufru ili iz koji proističe kufr i tome slično oko čega se i sama ulema razilazi. Stoga da čovjek ne protekviri takve ljude, to jest pogriješi i smatra da takvi imaju određenu prepreku koja ga sputava da, da na njih spusti sud kufru, kufra, takva greška je manja i bezazlenija nego li tekfir jednog murimana. A što se tiče normal oni koji čine veliki i širk i jasan i otvoreni kufr, na njih se ne odnose ove riječi učenjaka. Stoga i sam pisac, al Mahdisi, hafirahullahu ta'ala, nakon što je spomenuo ovaj govor Gazalija kaže, valja napomenuti da je veći dio Gazalijeva govora i primjera u njegovoj knjizi at tafriqa vezan za tekfir u poglavlju Allahovih imena i svojstava, te zbog toga, to zbog toga toga što su većina današnjih murđija, što se većina današnjih murđija poigrava ovim govorom i obmanjuje ljude, porijetići ga na mjestu kojemu ne pripada, ne bili time opravdali ta bude današnjice i prikrpili ih. Dakle, govor Gazalija, ovo što je spomenuo, oko opasnosti... Uh, da je bolje i da je preče i lakše ostaviti hiljadu kafira nego li protekviriti jednog muslimana, se dakle odnosi na ova poglavlja, poglavlja al-esma wa sifat, koja je između talu gulema svrstala u poglavlja ili pak u mesele koje su metail al-hafije, mesele koje su manje, koje su manje poznate. Pratimo se nakon toga na knjigu šeha Maksisija hafifahullahu ta'ala koji nastavlja sa citatima uleme pa kaže Kurtobi koji je preselio 671. hiđetske godine u muftiju kaže, poglavlje tekfira je opasno poglavlje, a selametu, što je spasu i sačuvanosti, ništa nije ravno. dati nakon toga Ibn Vezir, nakon što je u svojoj kizi Isaru al Haqqi al Halqi, konstatirao da hadisi koji govore o zabrani zekviranja muslimana dostižu stepen tevatura, kaže, u cjelokupnim predajama je dokaz zabrane tekviranja mu'mina i izvođenja takvog iz Islama ukoliko svjedoči teuhid i poslanstvo, a posebno kada pored toga obavlja ruknove Islama. Kada obavlja ruknove Islama, kloni se velikih grijeha i na njemu se vide znaci njegova iskrena ubjeđenja. Tekfiranje takvog zbog greške u nekoj od novotarija, od koje možda ni onaj koji tekfiri nije sačuvan od iste ili njoj slične, je greška. Jer bezmješnost, a ismet, je uzdignuta, a lijepo mišljenje čovjeka o sebi ne ukazuje ni logički, ani šerijatski da je sačuvan od greške. Novotari su uglavnom zadivljeni sobom i svoj bidat smatraju lijepim. Puno je predaja koje ukazuju da je samo, samo dopadanje čovjek, eh, čovjeka stvar koja uništava, kao što stoji u hadisu Ebu Talebe al-Hašenija, koji bileži Ebu Davud i Tirmizi, da je Allahom poslanik sallallahu alaihimu sallam rekao, tri stvari propoštavaju čovjeka, škrtost koju se pokorava, prosjevi koji se slijede i divljenje čovjeka samom sebi, a dokaz njihove kazne, to je završen dakle, eh, hadis, nastavljamo dalje sa citatom Ibn Vezira, a dokaz njihove kazne jeste to što ćeš vidjeti one koji su u zabludi kako se najviše dive sebi, a druge smatraju propalim i omalovažavaju i omalovažavaju ljude. Molimo Allaha da nas sačuva toga, završen citat Ibn Vezira, rahimahullahu ta'ala. A zatim ponovo na 427. stranici isti ovaj pisac kaže, a Haridži je su kažnjeni najžešćom kaznom i pokuđeni najvećom pokudom zbog tekviranja griješnika muslimana uprkos tome što su to činili smatrajući činjenje grijeha Allahu krupnu stvar i veličujući uzvišenog tekviranjem takvi, to je približavali se Allahu tabarak evo ta'ala draga braća tekviranjem takvih ljudi kao što se danas puno njih približava u svom ubjeđenju tekviranjem uleme, muđahida, daja i tako dalje. Kaže da Ibn Vezir, stoga mu kefir, onaj koji tekfiri, nije siguran da neće upasti u grije koje su učinili Haridije, a to je opasna greška u vjeri od koje se maksimalno treba sačuvati svaki plemenit i razborit i razbori čovjek. I razbori čovjek. Završen citat Ibn Vezira, zatim nakon toga šejih Muhammed Ibn Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala, kaže, u cijelini obaveza je onome ko sebi želi hajr da ne govori o ovoj meseli osim sa znanjem i dokazom od Allaha. I neka se pripazi dokazi da čovjeka ne izvodi iz vjere samo na osnovu svog shvatanja i mišljenja kojeg je njegov mozak predstavio njemu lijepim jer je izvođenje čovjeka islama, to je smatranje muslimana kafirom, i uvođenje u njega, to je suprotno smatranje kafirom semanom, krupna stvar. Šeitan je po ovom pitanju u zabudu odveo veliki broj ljudi. Jednu skupinu je odveo u nemar, pa su presudili islamom ljudima, na čiji kufr ukazuje Kur'an, sunnet i iđma, konsenzus, dok je drugi, drugu, drugu skupinu odveo u pretjerivanje, pa su protekfirili ljude, na čiji islam ukazuje Kur'an, sunnet i iđma, završen citat citat iz Singe Eduraru Esenije, osmi tom, 217. stranica. Nakon što je završio sa ovim dijelom, šejih Maksise Hatevahullahu ta'ala kaže napomena, a zatim nakon toga oni koji prijetnja zbog tekfira ne obuhvata, dakle ko su ti ljudi koja prijetnja pomenuto hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da onaj ko kaže bratu muslimanu o kafire, a on ne bude takav, da se to vraća na njega, ko su da dakle ti ljudi koje ova prijetnja spomenuto hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam ne obuhvata, kaže šejh, habibahullahu ta'ala, prethodno si saznao da su po, da se pomenuta prijeta odnosi na onoga ko svoga brata protekfiri bez jasnog i vjerodostojnog dokaza, u spada tekfiranje iz prohtjeva svađe ili pristrasnosti ili tekfiranje zbog mržnje, nevjatetva i zavisti ili da tekfir bude u smislu psovke, isto tako upomenuto spada i generalno tekfiranje većine muslimana i tome slično što spada u pretjerivanje. Očevidno je isto tako da u gore spomenuto ne spada tekfiranje oni koje je Allah protekfirio od jevreja, kršćana i pripadnika ostalih vjera. Isti je slučaj sa onima oko čijeg tekfiranja su svi složni poput tekfiranja Tahuta koji su obožavaju mimo Allaha tabareke ve ta'ala i njima slični od onima koji propisuju zakonike oprečne šerijatu. Zatim isti je slučaj sa murtedima koji odbijaju Allahov šerijat i onima koji ih pomažu. Ashabi radijallahu anhum su se složili nakon rasprave između Ebu Bekra i Omara po pitanju tekfira oni koji su odbili dio šerijatskog propisa poput zekata i tome slično tako da je preče protekfiriti one koji se koji odbijaju kitab, šerijat, dakle ako su ashabi borili protiv onih koji su uskratili samo zekijat i takve nazvali murtedima zbog toga što su uskratili samo jedan hak, još preče je bez ikakve sumnje kako še kaže da se protektira oni koji odbiju čitav šerijat i Allah da barek evo tada šerijat bate za leđa, a umjesto njega provode šerijat mimo Allahova da barek evo tada. Kaže dalje šeih, one koji prijateljuju sa Allahovim neprijateljima od vjernika istoga i zapada, koji mrze ono što je Allah objavio, koji se bore protiv Allahovih štićenika Eulija i pomagača njegova šarijata, koji potpomažu nevjernike i murtede protiv muvahida, koji propisuju kafirske zakone, ohalaljuju ono što je Allah zabranio, poput ribdeta, alkohola, zinaluka, kamate i ostali harama, koji sude mimo Allahova zakona, parniču se pred tagutima istoga i zapada i dozvoljavaju i brane sve vrsta napadanje vjere i ismijavanje sa njom i tako dalje. Dakle, takvi još preće da se takvi protektire. I još puno kaže drugih kufrijata ajata oko koji smo detaljno govorili na drugim mjestima. Kufr ovih taguta i njihovih pomagača je mnogobrojan, težak, mugallav i pritvrđen. Ima mnogobrojne povode od kojih je većina jasna i očita, šta više predmet koncenzusa. Među ulemom svaki od tih povoda ima svoje poznate dokaze, a ovdje nije mjesto njihova detaljna pojašnjavanja jer bi se stvar odužila. Cilj nam je samo da ukažemo i upozorimo na ovu stvar. Kaže šejhul islam u kontekstu svoje fetve o tatarima, ako su sele Melek one koji su se sustegli od davanja zekata nazvali murterima, pore toga što su postili i klanjali i nisu se borili protiv džemata muslimana, pa kako je nek sa onim koji se zajedno sa neprijateljima Allaha i njegova poslanika bori protiv muslimana. Završen citat iz Međmu al Fetava 28. toma 289. stranice. Toga nema prijetnje onome ko tekfiri takve, niti to spada u protjerivanje u tekviru. Naprotiv, tekviranje takvih je obaveza svakog muslimana muslimana i muslimanke. Da bi bili od oni koji su shvatili svoju vjeru, počinila takvog djela je nagrađen jer se pridržava šarijatskog propisa i izvršava važib koji mu je propisan, a to je tekfir onoga koga je protekfirio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam. To mora učiniti u cilju spoznaje posljedica ovog šarijatskog propisa koji se vežu za njegov dunjaluk i ahiret i šarijatskih propisa koji su za njih povezani od odricanja, berajeta, neprijateljstva kufra i džihada protiv kufra koji se nastanio u zemljama muslimana i ostali propisa od kojih smo neke već spomenuli. Kaže da lešejh, isto tako u pomenutu prijetnju ne spada onaj ko protektiri osobu koja učinila neke od sebeba, sebeba uzroka kufra, a na čiji kufr ukazuje jasan tekst od strane uzvišenog Allaha ili njegova poslanika sallallahu alaihi wasallame, a zatim mu, pored maksimalno uloženog truda u istraživanju uslova i prepreka, prepreka tekfira, postane jasno da osoba koju je protektirio posjeduje određenu prepreku ili ne ispunjava određeni šart i nije uvidio onda kada je takvu osobu protektirio. Ukoliko je situacija takva, pomenuta prijetnja ga ne obuhvata, niti to spada u pretjerivanje u tekfiru. Posebno ako je povod tekfiranja ljubomor na lahom šarijat, a ne prohjev, pristrasnost i tome slično. Zato i Buharija, kada je spominjao hadise o zabranim tekfiranja muslimana, naslovio poglavlje ko protektiri svoga brata bez te onda je on, kao što je rekao, a zatim je na slovi sljedeće poglavlje, ko ne smatra dozvoljenim dakle tekfiranje onoga ko to učini iz te vila ili džehla. A zatim je spomenuo riječi Omara ibn Khattaba upućene Hatibu ibn Abi Beda, Munafik i hadis duljenja namaza od strane Muaza kada je predvodio svoj narod i riječi Muaza o čovjeku koji se izdvojio i sam planjao da je Munafik. Šeku Islam nakon što je spomenuo hadis nemojte se nakon mene vraćati u kufr, ubijajući jedne druge, i hadis ko kaže svome bratu o kafire, jedan od njih dvojice je to stekao, kaže, rahimahullahu ta'ala. Ovi hadisi se nalaze u vjerodostojnim zbirkama. Međutim, ukoliko se musliman boji ili tekfiri iste vila, neće time postati nevjernik, kao što je Omer ibn Khattab rekao Hatibu ibn Abi Belta, o Allaho poslaniće, dozvoli mi da udarim vrat ovom munafiku, poslanik sallallahu alaihi wa sallame, nije protekfirio ni jednog ni drugog, već je oba dvojici posvjedočio džennetom. Završen citat iz Međmu al-Fatava. Nakon toga Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, u zadu Ma'adu kaže, poglavlje o išaretu u onome što se u oslobađenju Mekke nalazi od fitka, pa kaže, ukoliko čovjek nazove muslimana munafikom, ili kafirom, iz tevila, ili sržbe prema Allahu i njegovom poslaniku i vjeri, a ne iz prohtjeva, time neće postati nevjernik, šta više neće biti ni grešan, već će biti nagrađen shodno svome nijetu i cilju. A sedmenici novotarija i strasti tekfiraju i smatraju novotarima one koji su suprostave njihovim prohtjevima, bidatima i njihovim mezebima. Time su postali prečitim imenima od onih koji su protektirili i koje smatraju novotarima. Završen citat Ibn Kajima, I kaže Hafir u Fethu, knjiga o namazu, govoreći o koristima koje se uzimaju iz hadisa u kojem je jedan čovjek rekao Maliku ibn, ibn Abdakšenu, on je munafik i brani munafike, pa kaže Ibn Hajar, onaj ko onoga ko ispoljava islam nazove munafikom ili tome slično zbog dokaza kojeg je on vidio, neće zbog toga biti protekfiren, niti će se smatrati fasikom, već će se opravdati tevilom. Ovdje kažem, draga braćo, moramo dakle između ostalog malo prokomentariti komentarisati ovaj govor u Leme, a prije nego što to spomenem kažem, možda će neko nakon ovih citata koje je Mahdisi Hafidahullahu ta'ala spomenuo u Leme, možda će neko od guljata, od ekstremnih tekfirđija reći zašto ste onda Zašto ste se onda pobunili protiv nas? Zašto nas napadate? Zašto nas nazivate ekstremnim tekfirđijama i tome sličnim nadincima? kad eto ulema pravda onoga ko protekfiri i stavila, zato ako se niste sa nama složili u tekfiru, onda nas u najmanju ruku opravdajte vilom i nemojte nas nazivati tim nazivima i davati nam takva imena. Ako tako nešto kažu, onda kažemo, draga braćo, tim amiđama, moram reći amiđama, jer nas nazivaju momčićima i dječkićima koji su se usudili da se pobune protiv amiđa, koji su mnogo stariji od njih i koji su mnogo ranije čitali knjige, tada uleme, a sada je ovdje kafira i murteda prije nas. Ove me riječi, drago braćo, i tekako posjećaju na riječi oni koji su poslaniku sallallahu alaihi wa sallam govorili, leu kane hajren, ma se dokuna ilaihi, da je u tome, to jest u onome u čemu poziva poslanik bio hajr, ne bi nas pretekli u tome. Ovdje normalno poredim značenje ovih riječi, a ne i propis da ljudi ne bi rekli da smo ih poisto vjetili u propisu sa, u propisu sa mušicima. Ako tako reko kažu, onda im kažemo. I citata ove uleme je jasno da oni govore o pojedinim slučajevima u kojima čovjek uvidi dijelo za koje je po njemu kufr i protekviri takvu osobu misleći da su svi uslovi ispunjeni i prepreke otklonjene A ne dakle, ulema ne govori o tekfiru većine muslimana i svih učenjaka današnjice. Moram ovdje reći da tekfirem većinu muslimana, a ne sve, da ne bi jedini šejih današnjice, wa huwa nasidu wahdahu wa faridu ahli zanihim, da ne bi požurio sa odgovorom na potvoru oni koji kažu da tekfire sve muslim općenito, ne, dogod draga braćo oko šejiha ima i šačice mu wahida, nije dozvoljeno reći da tako krupnu potvoru, da oni tekfire sve muslimane uopćenitom, Šta više, neka sa šejih grijehom bude i jedan daja, opet ostaje da nisu protekvirili sve muslimane, zato dok se ne protekvire među sobom, draga braćo, nemojmo iznositi potvore na njih da tekvire sve, da tekvire sve muslimane. Zato, draga braćo, i sam Čeh Maksisi je na početku ove napomene rekao da u pretjerivanje spada i tekviranje većine muslimana. Dakle, šejih takve naziva gulatima, oni koji tekvire većinu muslimana, šejih i naziva gulatima, a to su ekstremne tekvirđije. Vratimo se nakon toga knjizi šejha i preostalom govoru, preostalom citatu u kojem kaže i kaže šejih Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammed ibn Abdul Wahab rahimehullahu ta'ala kada bi pretpostavili da neko od muslimana kaže o ljudima koji su se tako reći uprljali stvarima za koje je ulema poslanjenica na Kur'an i Sunnet rekla da su kufr i to čini iz ljubomore prema Allahu i mrzeti ono što Allah mrzi od tih dijela nikome ne bi bilo dozvoljeno da o takvom čovjeku kaže ko protektiri muslimana, on je kafir. Završen citat iz knjige Dururu se nije poglavlje o džihadu. U istom poglavlju, na 174. stranici, stoji da je Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, rekao o mutelekilvim riječima Ibn Zajatu, o sine koja počinila to i to, to je potvorio njegovu majku, pa kaže Imam Ahmed, nadam se da će mu Allah azza wa oprostiti zbog njegove lijepe namjere u pomaganju sunneta i gašenja novotarija. Da nada se kaže Imam Ahmed da će mu Allah oprostiti ove riječi, ovu potvoru koju je iznio ovaj čovjek, ovaj dakle halifa, ali je to učinio iz ljubavi prema Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri, odbrani sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Kur'ana i da bi ugušio novotarije. Ovim, draga braćo, pisac završava govor o ovoj napomeni, a ujedno i ovo poglade koje govori o upozorenju na pretjerivanje u tekvir. Ostaje nam, draga braćo, da praktično spomenemo ovu teoriju koju je šeheh spomenuo u ovoj napomeni, pa kažemo, ko vidi osobu koja doziva i moli umrlog da mu pribavi kakvu, kakav haj, kakvu korist ili odstrani kakvu štetu, pa takvog protektiri, takav nije haridžija, već mohcin, koji radi po onome što Allah i njegov poslanik zahtjeva. Ko čuje osobu kako javno i otvorno psuje Allaha, njegovu vjeru ili poslanika, pa takvo protekviri ili ga još bolje po mogućnosti odgoji, ovo odgoji po znacima navoda, vjerovatno znate našta cilan, takav nije zabludio i Haridžija, već muhsin koji se Allahu i njegovom poslaniku pokorava. Ko vidi čovjeka koji se jasno pred tagutom zaklinje i donosi propise oprešne Allahovim propisima i zakone oprešni Allahovim subhanahu wa ta'ala poput ohalalivanja alkohola, prostitucije, kamate i tome slično, onaj ko takvu osobu tagutom nazove, takav nije Haridija, već muhsin koji se Allahu i njegovom poslaniku pokorava. Ko vidi čovjeka koji je Allahom šerijat bacio za leđa i umjesto njega sudi laičkim zakonima, pa takvo kolovođom taguta nazove, takav ne griješi, već od poslanika sallallahu alaihi wasallam i upućene u leme slijedi. Ko vidi osobu koja je vrata svoje zemlje širom otvorila, da bi njihovi prijatelji sa zapada, sa ih teritorija, braću mu vahide i po potlačene muslimane bombardovala, po ta, pa takvoj osobi ima negira i zajedno ga sa tahutima zapada poistovjećava, takav nije zalutao, već je Allahom propis pogodio kada kaže وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ A oni, a od njih su i oni od vas, koji ih za prijatelja uzimaju. I ko vidi čovjeka kako u demokraciju ili približavanje vjera poziva, a nije od onih koji suštinu demokratije ne zna, pa takvom islam negira, taj nije u zabludu otišao, jer je uzvišeni u svojoj knjizi rekao inne dine inda Allahi islam, a jedina vjera kod Allaha jeste, jeste islam. I ko isto tako vidi čovjeka da ne izvršava Allahove farzove, pa niti klanja, posti, ne daje zekat, niti obavlja hađ, već se zadovoljava izgovaranjem šehadeta, pa takvoj osobi Islam negira... Takav, draga braćo, nije Haridžija, naprotiv, onaj ko takvu osobu na tekfiri, se u najmanju ruku poistovjetio sa, poistovjetio sa muržijama. Zato, Sufjan ibn Ujejne, Nirul Mu'minin fil hadith, rahimahullahu ta'ala, kaže, kada je upitan o irđavu, oni kažu da je iman govor, to je murđije, a mi kažemo da je iman govor i dijelom, murđije obavezuju džennet onome ko posjedoči, da nema drugog boga sem Allaha, a ustrajava svojim srcem u ostavljanju farzova i nazivaju ostavljanje farzova grijehom po činjenja harama. A to nije isto jer činjenje grijeha bez njihova ohalalivanja jeste grijeh, ali ostavljanje farzova namjerno bez neznanja i opravdanja jeste, jeste kufr. Jeste dakle kufr, završen citat Sufjana ibn Ojejna rahimahullahu ta'ala koji spominje sa Abdullah ibn Ahmed u svojoj knjizi Esunne. Zatim Ishaq ibn Rahawajh rahimahullahu ta'ala kaže pretjerale su muržije pa kažu ljudi koji kažu ostavi propisane namaze bez negiranja klanja i ostavi post Rama, Ramazana i davanje zekata i obavljanje hađa i sve farzove bez negiranja, mi takve ne smatramo nevjernicima, njihovo stanje je kod Allaha jer oni potvrđuju svojim jezikom. Kaže Ishak ibn Rahevej, u njih nema sumnje, to jest da su oni koji to kažu murđije, da su oni koji to kažu murđije. Pogledajte kako je šejih Ishak ibn Rahevej, rahimahullahu ta'ala, nazvao osobu koja ne tekfiri, osobu koja ostavi sve parzove i samo izgovara dakle šahadet, kako je dakle on osobu koja ne tekfiri tako, nazvao, nazvao murđijom. Zatim imam Al-Ađurri, rahimahullahu ta'ala, u svojoj knjizi Arbauna hadithen kaže, znajte, Allah se smilovao nama i vama, da ono čemu su muslimanski učenjaci, jeste da iman koji je obavezan svim tvorenjima, jeste vjerovanje srcem, govor jezikom i rad udovima. Nije dovoljna spoznaja srcem i govor jezikom, sve dok uz njih ne bude rad udovima. Pa kada upotpuni ove tri stvari, čovjek biva vjernikom, djela udova su potvrda vjerovanja srca i jezika. Tako da onaj ko svoje vjerovanje ne potvrdi svojim djelom i udovima, poput tahareta, namaza, zekata, posta, hađa, džihada i slično tome, i zadovoli se spoznajom i govorom, takav nije vjernik i neće koristiti i neće mu koristiti spoznaja i govor. U njegovom ostavljanju dijela jeste poritanje njegova imana, a u radu po onome što smo spomenuli jeste potvrda njegova imana. Znaj to dobro, to je tvrdnja, to je stav muslimanskih učenjaka, kako prijašnji, tako i kasniji. Onaj ko kaže, pazite nakon toga šta kaže dalje ovaj, ovaj učenjak, imam Adžuri, onaj ko kaže mimo ovoga, ta je podmukli murđija, pričuvaj ga se radi svoje vjere, a dokaz ovom jesu Allahova azza wa jalla reči, وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُ الصَّلَاهُ وَيُؤْتُ الزَّكَاءُ وَذَلِكَ دِينُ قَيِّمَ A naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju, da namaz obavljaju i zekat udjeluju, a to je ispravna vjera. Zatim nakon toga Ibn Batta, rahimahullahu ta'ala, u poglavlju pojašnjenja imana i njegove obaveze, te da je iman vjerovanje srcem potvrda jezikom i dijelo udovima, ne može čovjek biti osim uz ovo troje, kaže Rahimahullahu ta'ala. Svako ko ostavi nešto od farzova koje je Allah propisao u svojoj knjizi ili potvrdio poslanik sallallahu alaihi wasallam u svom sunnetu, negirajući i poričući to, takav je kafir, očito kufra, u to nesumnja razuman čovjek koji vjeruje u Allaha i u sudnji dan. Dakle, ovo se odnosi kada čovjek negira farzove, kaže nakon toga, a onaj ko te farzove potvrdi i izgovori svojim jezikom, dakle kaže, obaveza je klanjati, treba se klanjati, treba postiti tako dalje, a ne radi ništa od toga, dakle onaj ko potvrdi svojim jezikom te fazove, a zatim ih ostavi iz nemarnosti i šale, ili pak vjerujućim murđijama i sljedeći njihov mezer, ta je ostavio iman, u njegovom srcu nema ništa od njega, ni malo, ni puno. Zatim nakon toga, Ebu Hussein Muhammed ibn Ahmed al-Malzi, al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, u svojoj knjizi, et-tembih, wal-red, al-ahvai, wal-bidai, kaže u poglavu spomenuo sam murđije u ovoj svojoj knjizi, na početku i na kraju, jer njihov govor je nepojmljiv, nerazuman. Zar ne vidiš kako neki od njih kaže, ko kaže la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, i o harami ono što je Allah oharamio, i o halali ono što je Allah ohalalio, takav će kada umre ući u džennet, makar činio zinalu, krao, ubio, pio alkohol, potvarao časne vjednice, ostavljao namaz, zekad, post i tako dalje. god priznaje njihovu pro propisanost, ali odgađa te obu, kažu, neće mu štetiti to što čini velike grijehe i ostavlje i ostavljanje farzova i to što čini razvrat. Ako ih pak čini ohalalivši onda tek tada postaje nevjerniku Allaha i mušik izlazi iz imana. da Dakle ovdje prenosi ovaj govor Abul Hasan al-Malti, jedan od učenjaka šafijskog mezba, rahimahullahu ta'ala, ukazujući na kontradiktornost murđija u ovim meselama, to jest u meseli, u meseli imana. Malo smo odužili sa ovim citatima u Lemem po ovoj meseli, zato što je danas mnogo oni, draga braćo, koji, nažalost, zastupaju mišljenje murđija, te smatraju da osoba, ukoliko izgovori riječi šahadeta, o ohalali ono što je Allah halalio i o harami ono što je haramio da zatim nakon toga time biva musliman, pa makar ostavio namaz, poz, zekat, hađ i tako dalje, i tako dalje. Govor uleme po ovom pitanju je opširan, a rekao nema razilaženja među ulemom ehli sunata vol džemata, da onaj ko ostavi farzove, onaj ko ostavi dakle četiri farza i sve druge farzove, stubove i islama i sve druge dakle farzove da je takav kafir i da mu ne koristi njegova potvrda to je izgovor šehadetom sve dok dakle ne radi dijelo udovima rekao govor ovoj meseli je opširan i zasjela predavanje i predavanja ali smo u kratkim crtama ukazali na ovu grešu na grešku oni koji se oslanjaju na uopćenite hadisa Allahova vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallame, da onaj koji izgovori la ilaha ila Allah da će takav ući u džennet, zaboravajući pritom da su ovi hadisi ograničeni drugim hadisima koji su uslovili druge šartove, poznate kao šartove la ilaha ila Allah, te da kao što kaže Wahb ibn Munabbi, ove riječi la ilaha illa Allah jesu ključ dženneta, ali svaki ključ ima svoje zube, pa ukoliko se dođe sa ispravnim zubima, bit će otvorena vrata dženneta, u suprotnom vrata dženneta neće biti otvorena. Ovim, draga braćo, za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć, završavamo dakle prvo poglavlje ove knjige, Estelatinije, Fitahdir min lugulu, Fitahdir, fit, fit, fit, fit, fit, fit, Selasnija u upozorenju na pretjerivanju u tekfiru ili kako je šejih naslovio drugim imenom Kitabul Džibr je enne guluva fit tekfir ju eddi ila el kufr knjiga dakle Džibra da pretjerivanje u tekfiru vodi u vodi u kufr. Dakle, od sljedećeg predavanja uz Allahomu subhanahu wa ta'ala pomoć počinjemo da govorimo, da dakle, prelazimo na treće poglave, izostavit ćemo drugo poglavlje koje je dakle prevedeno i koje vi vjerovatno imate i preći na treće poglavlje, poglavlje koje govori o greškama u tekfiru gdje je šejih Hafivahullahu ta'ala spomenuo 33 greške u tekfiru. Molim Allah ta'ala da nam podari beritet u vremenu da završimo ove greške. Molim Allah te bareke votala da nas okoristi i mene, a i vas ovim što smo čuli i što smo pročitali iz stige šeha i iz citata u Leme. Molim Allaha te bareke votala da nam oprosti grijehe. Molim Allah te bareke votala da pomogne našu braću muđahide, ma gdje oni bili, dogod se bore radi uzdizanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i uzdizanja Allahove te bareke votala riječi, da bi, da bi njegova riječ bila gornja, a riječ nevjernika donja. Wallahi aqsim